par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labdien, labdien, vai labvakar, radījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jaunis un raidījums labās ziņas, kā jau tas tika arī pieteikts. Un šodien atgriežamies ar jaunu sarunu, un šoreiz saruna būs ar Ilonu Kviesīti, eh, Kristīgā dienas centra bērniem un jauniešiem vadītāja tur ir daudz, kas eh, iekšā vēl, kad es meklēju, uzmeklēju internetā eh, šo, šo dienas centru un, un pašu ar vadītāju, tad tur ir nosaukumi viskaut kas, bet eh, uzreiz ir gribu piebilst, ka tas ir Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas diakonijas centrs, kurā tad Ilona Kviesīte strādā, darbojas, un tas ir centrs, kur uh, notiek darbs ar uh, bērniem, eh, bet eh, pirms eh, uzsākām raidījumu es paprasīju, vai ir pareizi pieteikt ielu bērniem, un Ilona man saka, nē. Sveicināt, Ilona! Sveicināts, Jāni! Sveicināti klausītāji! Sirsnīgs paldies par to, ka varēji šajā pēc, vakarā, pēcpazienā vakarā pieslēgties, lai aprunātos. Jā. Bet eh, uzsākot uzreiz, eh, metoties taisni tēmā iekšā, eh, un gribu izcelt to aspektu, kad tas nav centrs tikai ielu bērniem, lai gan man, man drusītiņi jāatzīst, kad es tagad uzmeklējot un atceroties, es esmu bijis arī šajā centrā, un Jā. es tā neskādēļ padomāju ielu bērniem, bet kā tas īstenībā ir? Mm -hmm. Nu, īstenībā šis centrs tika izveidots, tik, tad izveidoja Zviedru pestīšanas armija ar domu, lai bērni nesēdētu uz ielas, bet lai viņi nāktu centrā, nu, dienas centrā dzert tēju <laughs> un, un kaut ko apēst, un lai viņi nebūtu uz ielas. Un tāpēc varbūt arī nu, agrāk kaut kā vairāk tur tās sacīja, sac, nu, tie bērni, kas uz ielas, tad, tad ielu bērni. Bet, nu, uh, viņiem jau ir visiem ģimenes, un citam labāk, citam sliktāk. Un, un tas vārds ielu bērni ir diezgan arī aizskaroši ne tikai bērniem, bet arī tieši vecākiem, jo ne jau visi, ne jau visi bērni, kas pa dienu <laughs> ir ielās, ir no, nu, kā, kuriem nav ģimenes. Nu, viņiem jau tāpat tās citiem ir arī ļoti labas ģimenes. Un, uh, tikai tas, ka vecāki ļoti nu, daudz strādā, lai varētu nodrošināt. Jā, es tieši, ja, piedod, ka pārtrauc, es tieši gribēju prasīt, bet kāpēc tad ir vajadzīgs tāds centrs tādā gadījumā, ja viss jau pa lielam ir labi? Nu, nu tieši tāpēc arī, jā, kad, kad vecāki strādā, un uh, bērni atnāk no skolas, un, uh, nu, lai viņi nesēdētu uz ielas <laughs> un tad viņiem ir iespēja šādi atnākt centru. Bet eh, varbūt tās arī drusku pārfrāzējot to savu jautājumu, jo labajā ziņā man tā, tādas, nu, savā ziņā tā doma ir tāda, kad es meklēju, nu, kur ir problēma un kā tā problēma tiek risināta, un, un šeit eh, tā iela savā ziņā izklausas kā tāda problēma, vai pareizi ir saprasts? Nu, uz ielas jau notiek viss kaut kas jau, un, un ir sevišķi mūsu rajonā, bet nu, labi, es neteikšu, ka tikai mūsu <laughs> rajonā, pa visu, pa visu Rīgu jau tāpat tās tiek, tiek tirgots narkotikas un, un tiek bērni iesaistīti šajā visā un, un alkoholi un, un viss kaut kas pārējais. Bet, tāpēc nu, mūsu centrs arī grib piebilst, ka viņš saucās Arkens. Jā, um, ko tas nozīmē? Tas nozīmē šķirs Tas nozīmē zviedriski šķirs, un, un tas ir varbūt tā kā tāds, nu, ja to, to vārdu arī sūtīja Dievs man, uh, kad lūdzu kā nosaukt mūsu centru, un tad varbūt šis ir tāds tā vieta šķirstā, kur paslēpties no tā uh, sliktā, no tā, kas notiek ārpusē, kad nu, mums ir tā patvērums varbūt. mm -hmm. <laughs> Varbūt. Pie... Jā, piedod. Nu jā. Jā. Uh, pir... nu, mēs... jā. Jā, jā. Mēs tā kā mums tā, tā, tas, kas tā kā mums patvērums, uh, gluži līdzīgi kā jums saucās, jā, patvērums dienā 24, <laughs> 7, bet mums ir arī patvērums, tā kā mēs uh, lūdzamies un, un, un runājamies, un, un ja ir bērnam kādam vai jaunietim, vai arī vecāki nāk, arī vecākiem es atvērta, un viņi arī nāk un dalīties, un, Un arī mēs lūdzamies un, un tātad šo te dieva aizsardzību, apsardzību mums tur, nu tā, nu, jā. Nu jā, mēs, mēs parunāsim vēl par to, kas tad tieši notiek šajā centrā, vai tiešām tā ir tāda ievilināšana viltīga kristīgos slazdos, lai, lai padarītu visus par kristiešiem, vai uh, vai tomēr ir arī citi mērķi, es tā, protams, sarkastiski un provokatīvi to tagad saku, bet pirms mēs ķeramies šai tēmai klāt, man gribas paprasīt, kā tu darbojoties, cik ilgi jau tu darbojies ar šo centru? Darbojos no nu, kaut kāda 2005. gada laikam. Nu, tas jau ir nozīmīgs laiks jau, cik gandrīz 20 gadi. Jā. Mhm. Vai ne? Un, un tas jau ir ļoti nozīmīgs laikas brīdis, un, un man gribas tā prasīt, bet eh, kā, kā tev šķiet, kas rada šādas situācijas, eh, nu, gan tas, kad uz ielām ir ar tām narkotikām un, un visas tās problemātikas, vai, vai tu esi tā kā aizdomājusies, nu, kas ir sakni tam visam? Kas ir sakni? Viņa kā parasti jau, nu, var teikt, ka eh, sakne ģimenē, jā, vai kaut kā tā. Uh, jā, arī var būt ģimenē, bet arī ne tikai ģimenē. Es jau minēju, ka ir arī ļoti labas ģimenes, nu, kur tiešām kur bērni noiet, noiet no ceļa un kur tiek iesaistīti, ievilināti, piemānīti vai nu, visādi. Bet ir arī tādi, jā, man ir arī, protams, pensiņās tādi bērni bijuši, kuri, kuri meklē tādus pašus. Um, nu, viņi tā, viens otru saprot, jā, nu, uz kādam problēmu mājās, kur nedzird bērnu. Um, nu, nu, jā, neredz sāpes vai kaut ko tādu. Un tad viņi viens otru tādu sameklē, un tad ir šīs te var uzpīpēt, un tad var <laughs> iedzert kopā, un nu, tā, man liekas. Tad tu tā kā negribēji it kā no, novelt visu vainu uz ģimeni un to, ka ģimenē kaut kas iztrūks, bet vienlaiks arī norāda uz to, ka tomēr ir, bija, ir tās situācijas, kur jā, jā. vai tā ir tā saucamā nelabvēlīgā ģimene vai ļoti pat labvēlīgā ģimene, bet kur, kur tas bērns kaut ko līdz galam nav saņēmis un tad nu viņš to atrod uz ielas vai kādos no, nu, jā. citādos eh, grupās vai vietās, vai ne? Jā, Nu, tad ir šī, šī vietiņa, kur viņi zina, ka viņi tiek apmīļoti, pabaroti, <laughs> eh, parunāts ar viņiem, ar viņiem, par viņiem palūgt. Un, un, un arī varbūt eh, negluži tā kā es viņus iesaistu vai velku kaut kur. Bet, eh, bet tas, kad viņi iepazīst tieši to Jēzus Kristus mīlestību, un tad, un tad jau, protams, kad ir labi, tad jau nav jānāk. <laughs> bet tad, kad ir kaut kādas grūtības, tad viņi zvana, viņiem vajag palūkties kopā. tad, nu, kad, kad tomēr, jā, nu, ka viņi uh, iepazīst mm -hmm. uh, to Jēzus. Nu, tādu, no, jā. jā. Uh, Es pārtraucu šajā brīdī, jo aiziesim mazā muzikālā pauzītē, eh, bet rādījum arī klausītāji, iespējams jūs nojaušat, eh, ka šī ir telefons saruna eh, dzīvajā, kas nozīmē, ka arī jūs varat sūtīt savas īziņas vai zvanīt, ja gadījumā interesē uzdot kādus jautājumus uh, Ilonai šajā gadījumā, lai noskaidrotu sev interesējošos jautājumus. Īziņa telefona numurs 266 77 272, savukārt zvaniem 679 691 3 viens pēc muzikālas pauzītes būsim atpakaļ un turpināsim šo sarunu ar Ilonu. Uh, Eh, par kristīgā dienas centra priekš bērniem un jauniešiem eh, vadītāju un, un par to, labi ir, mums ir ielu bērni, bet kas notiek, kādā veidā mēs varam viņiem palīdzēt. Jau nedaudz, nedaudz kaut kas eh, tika pateikt šajā virzienā, bet tas dziļāk un tālāk jā, tiks runāts jau pēc muzikālas pauzes, nekur nepazūdam. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es priestaris Jānis, Jānis, labās ziņas, raidījums, labās ziņas, kopā ar Ilonu Kviesīti, Kristīgā bērnu un jauniešu dienas centra eh, vadītāju. Un aprunājamies jau um, nedaudz par to problemātiku, kad ir bērni, ko bieži vien mēs saucam par ielu bērniem vai nelabvēlīgiem bērniem, bet dienas centrs nav domāts tikai, um, kā teikt, ielu bērniem. Tas ir domāts ik vienam bērnam, kuram varbūt tas nav uh, nav kur likties, nav ko darīt, vai, vai nezinu, kā, kā saņemt to, ko varbūt tās ģimenei nevienmēr eh, kaut kāda iemesla dēļ eh, eh, neseņem, un šeit es nedomāju, kad ir obligāti jā, jāsāk tiesāt, tur, tur ir vecāki, tur nemāk tā un šitā, te jau varbūt tās viņi dara visu, lai varētu savilkt galus kopā un, un izdzīvot kopumā. Tā, ben Garšievads, Ilona, sveicināta vēlreiz. Sveicināts, jā. Bet sveicināt. tagad tas viss, tas mans ievads, lai aiznā, aizietu līdz nākošai tematikai, uh, bet eh, ko tu dari, kādā veidā tu palīdzi eh, šiem bērniem eh, ar šo centru? Jā. Nu, tu jau ievadā tā, tā skaisti pateici, ka ne jau ir tā, ka uh, vecāki ļoti vainīgi vai kaut ko tā, jo tiešām arī tā, ka vecāki nu, cenšas, un, bet, bet uh, mēs jau, man liekas, visi zinām, kad ir tas vecums, kad uh, nu, kad vecāki, ar vecākiem varbūt tā nevar dalīties. <laughs> nu, nu, ka liekas, ka vecāki nesaprot mūs vai kā, un, un eh, nu, mums savukārt ir uh, nu, savādākas attiecības. Es neesmu kā, viņu vecāks, es viņiem kā, vairāk esmu draugs. Un, uh, un viņi man arī vairāk uztver, uztver kā draugu. Līdz ar to arī man uzticās un dalās. Un, nu, ko, es varu, ko es ar to varu darīt, ka viņi man dalās. Nu, es varu vienīgais, ko es varu lūgt par viņiem un aizlūgt. Un, un tā arī es daru. Un, eh, ja tu jautāji, ko es, eh, ko es ar viņiem daru, tad eh, es daru to, kas man ir jādara. Es spēju, bet pārējo dara Dievs. Jā. Un es viņiem stāstu to, cik, stāstu to, cik es varu pastāstīt un par, par debes tēvu. Un, un par to, kad, kad ir kāds, uz kuru vienmēr var paļauties, un tas ir Jēzus. Ļoti, ļoti jauki, bet tagad man ļoti smags jautājums nāk, un jautājums ir par to, bet kā ir, vai nav tā vietā, lai stāstītu par Jēzu un, un cik labi ir lūgties un, un paļauties uz eh, mistisku personību, tā vietā varbūt tās pasaut, nezinu, psihologu vai vēl kādu citu, kas var uh, šim bērnam palīdzēt konkrētajā brīdī, vai, vai, vai, vai kā ir? Nu, es speciāli šobrīd ar tādu provokāciju Jā, uzdodu. Saprat. Jā, nu, mēs, mēs daudz runājam, es ne tikai, nu, tā kā, nu, mēs daudz risinam, piemēram, ah, nu, dažādas problēmas, nu, nu, visādi ir, jā, nu, ir arī, protams, nav ko ēst mājās, vai kā trūks, mēs, mēs ļoti daudz runājam, uh, Bet eh, jautājums, a, ko tu vari padarīt eh, tad, kad atnāk tāds bērns, saka, zini, nes šodien ēdis vai ēdusi, ko, tu, ir kaut nu, kas, ko tu vari izdarīt, vai tu tikai parunājies? <laughs> nu, no tā jau nespēdīšu, ne. nu, tur tā lieta, nu. <laughs> nu nē, nē, es cenšos arī pabarot viņu. Un cenšos arī, nu, ja varu, tad, tad nopērku, ja nē, tad dabonu, ja, ja nav kur dabūt, tad jautāju kādam no draugiem vai, nu, tā. Bet izklausās, ka tu tā viena pati mēģini visu, visu arī menedžēt, tur izdarīt, ko vari un kā jā, vari. Jā, bet jā, es jau neesmu viena, tu zini. <laughs> jā, bet rādīja klausītāji var nezināt. <laughs> nezināt, jā. Nu, nu lūk, man ir, man ir draugs, ja es kristu, <laughs> lai katru lūdzu, bet es tiešām arī prasu viņam gudrību un padomu, kā darīt, kā rīkoties, pirms, pirms es kaut ko daru. Nu, skaidrs. Jā, Jā. Un tad, tad notiek brīnumi, notiek, nu. <laughs> var, var pastāstīt, padalīties, varbūt tās kādi ir tie brīnumi bijuši? Kādi ir brīnumi? Man pat viena māma, nē, nu, man īstenībā daudz ir tādas atsauksmes, kas stāsta vispār, nu tādi, uh, bet nu pat pēdējā viena, viena. Man viens draugs uh, nodarbojās, viņam gaļas seks, un viņš uh, šad tad atved, uh, nu, jau neiztirgoto produkciju vai kaut ko, uh, Un vienreiz viņam bija pelniņa. Un man viena mamma stāsta, viņa brauc mājās, bet viņai nav naudas ritīgi. Un viņa saskrabina kafē, kas ies uz <laughs> lēto veikalu nopirkt pelmeņus. Un es zvanu un es piedāvāju pelmeņus. Jā, nu tā. nu, Viņa saka, kā, bet viņa saka, es, nu, viņa arī ir tic un tic Dievam, un viņa tieši Dievam nu, tā kā prasa, jūs, nu, ko darīt, nu, kad ēst vajag bērnies pabarot, un, un te es veselu maisu piedāvāju. Nu, tad vis, nu, <laughs> vēl jau visādi, mm, nu, daudz šādi līdzīgi. Tādi. Vai tur kartupeļi nav, jā, mm -hmm. vai tur, eh, nu, vienkārši, jā, pēkšņi es piezvanu un piedāvāju, vai, vai tur, nu, Nu, jā, <clears throat> nu, labs, vai elektrība atslēgta, jā, mēs tur arī, nu, nu tur man iesaistījās ļoti daudz paziņas un vienkārši tik, tik pārstā brīdī samaksājām un, nu, tā, lai bērns jūtos labi. Tādas, tādas. Nu. Bet... Es pal palīdzu arī sadzīviski, nu tā, ka ne tikai ar uh, uzklausīšanu vai ko, bet nu, tāpēc es vienmēr saku, ka jums ir jāsaka, kā jums trūks vai kā, jo es nevaru zināt, nu tā. Vai neno, nu, tā nenolasīs jā. jau vienmēr, uh, kas te notiek ar to bērnu, jaunieti jā. vai, vai cilvēku. Mm -hmm. Uh, bet uh, man, man, varbūt tās tā ir mana ziņkārība. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs darbs un, un manuprāt, diemžēl arī sabiedrībā, lai cik arī visādas sistēmas mēģina izveidot, lai parūpētos par visiem, uh, tomēr tas tā nevienmēr notiek, un tad ir labi, kad ir visādi centri, kur var mhm. tad šie eh, gan jaunieši, gan ne tikai jaunieši, galu galā mhm. nav jau tikai jauniešiem problēmas arī mhm. mani doties, bet, eh, bet man šobrīd ir tāda ziņkārība, nedaudz arī par to, varbūt tās var eh, pastāstīt, paskaidrot, kā tad tas īsti ir, kad uh, nu, ka tiešām nu, nav ko ēst, vai elektrības nav, vai apkura ziemā, vai vēl kaut kādas šitādas, mm. kur principā ar parunāšanu nepietiks. Ja, ja tu uh mhm. -huh. nepabarosi, tad nezinu, vai nākošā diena pienāks. Nu, es varbūt tās Nē. dramatizēju, bet... Nē, tā ir, jā. Bet kā ir, tad tu esi palikusi viena pati un lūdz tikai, nu, lai Dievs tad sagādā, vai, vai tev ir, ir, ir kaut nu kāds no. tīklis, kur tu zini, es varu aiziet paprasīt un, ja varēs, tad palīdzēs? nu, tīklus. Nu, pirmkārt, es skatos, vai es pati varu nu, atļauties nopirkt kaut ko. Tas ir no dienas, tas ir no tā nē, diekonijas centra? Nē, nē, nē, nu kā? nē, nē, nē no, savas, no savas <laughs> naudiņas. Diekonijas centrs mums maksā īrīt un, un man mazliet albiņu. Uh mhm, -huh, bet, uh mhm. -huh. Un tad man ir darbs, <laughs> darbs jā, <laughs> kā to ierīgā seminārā. Jā. Nu, man, protams, ir draugi, uh, ja es zinu, kam vajag, es nu, jautāju. Jā, es jautāju arī draugiem, vai var palīdzēt. Mm. Tad ir tāda situācija. Nu, kaut kā grozos, nevienmēr, nu, nevienmēr sanāk. Nu. Bet, eh, a, kā ir, vai ir sadarbība arī ar pašvaldību vai kaut kas tam līdzīgs? Nē, no tā mums atšķirās dienas centrs, ka mums nav sadarbība ar pašvaldību, jo es arī īsti nemaz tā kā man to nevajag, bet eh, jo ja sadarbība ar pašvaldību, tad arī savukārt sociālais dienas sūta, nu, sūta no savus bērnus, jā, savus uh, savu redzesloku bērnus, bet uh, man centriņš ir atvērts pilnīgi visiem maziem, lieliem, <laughs> veciem, jā, un izaugušie man nāk ar saviem bērniņiem jau, un, un nu, jā, bet tā. Eh, kā tu tiec tādā gadījumā galā, jo es jau pieļauju, ka alga jau arī nav bez izmēra. Nē, nē, protams, nu, tāpēc jau <laughs> ir, nu, tas tā notiek. Nu, es domāju, ka tu jau zini, ka tie brīnumi notiek. Brīnumi un notiek, arī brīnumi jā. notiek mums. nu, skaidrs. <laughs> Vēl es vēl nedaudz gribu, eh, kā teikt, eh, paurdīt un pa, painteresēties. Viena no lietām, ko tagad gatavojoties šai intervijai, eh, es internetā ātri ierakstīju un saguglēju tādu statūtus šķiet šai, šim dienas centam un tiek teikts, ka nodrošināt tādu sociālo integrāciju Man liekas, tas baigi tāds populārs termins, kas tiek lietots pa labi, pa kreisi, bet tad līdz galam īsti nesaprotā, ko tas nozīmē. E, tu, varbūt tās tu vari izgaismot, e, ko tas nozīmē sociālā integrācija, vismaz tavā gadījumā. Nu, tā kā nāk, nākt un e, mainīties e, mūsu centrā, bet e, nu, tā kā uz labāku dzīvi skatīties, lai Vai tā kā atgriezties, atgriezties kaut kādā normālā dzīvē, normālā dzīves veidā vai? Nu, varbūt parād, nu jā, nu viņiem, viņiem ir iespēja atgriezties normālā dzīves veidā, jo ir tāds normāls <laughs> dzīves veids, bet, bet es nezinu, vai man tur, nu, neteikšu, ka visi ir tādi, kuri var atgriezties vai, vai ir atgriezušies, tad ir jau arī arī eh, nav, nav viss tik skaisti. Un, un, un, bet ir arī skaisti gadījumi, un man prieks, un tiešām tas gandarījums par to, kā, kā viņi ir kļuvuši par ģimenes cilvēkiem, un, un kā viņi audzina bērnus, un kā viņi apnes un rāda, un, un, nu un tā. Tā sociālā integrācija, principā, tad, eh, cik noprotu, tāda vairāk kā uh, iespējas došana piedzīvot kaut cik kaut kādu, nezinu, normalitāti vai, vai kaut ko, kas ir iztrūcis? Nu, jā. Nu, nu, viņi var piedzīvot, viņi var redzēt to, bet viņiem jau pašiem ir jādarbojas. Viņi tur paliek uzdies. Nu, skaidrs. Un, un es pieļauju, ka tas ir diezgan tāds uh, process, kā tu arī saki, kad, nu, diemžēl jau ideāli nav un, un kad ne visi uh, nevis izmanto laikam šo iespēju un savukārt ir atkal citi, kas sagādā gandarījumu redzot viņus jau Jā. Mm, pieaugušus. Protams, viņus pieaugušus un, un ka viņiem ir ģimenes un ka viņi atnāk un, un vienmēr iepazīstina vai, vai nu ir kādam otru pusē. Un, nu, bērniņus man liekas, ka visi man parāda. <laughs> <laughs> visi vedi. Jā, un tagad jau man bērni, bērni brauc jau uz nometnēm līdzi, un tā kā tas liels, liels, liels, jau bērni, bērni nāk. Nu, skaidrs. Tā kā ļoti. Ļoti labi. Ejam Jā. vēl vienā muzikālā pauzīte un tad atgriezīsimies, un tad jau gribas tieši par to gandarījumu daļu uh, dzirdēt, nu, kur tu uh, smelies, nezinu, iedvesmu vai gandarījumu šajā darbā, un uh, Varbūt tās arī kādas ir tavas mācības, ko, ko esi šo gadu garumā arī guvus un visbeidzot, no ko mēs no malas šobrīd radio sēžam vai mājās vai kur mašīnā vai kur citur esam, ko mēs vai mēs varam kaut ko darīt lietas labā arī un kas tas būtu. Uh, bet par to pēc muzikālas pauzītes nekur nepazūdām rādījumu arī klausītāji, un ja vēlies iesaistīties ar jautājumu vai varbūt tās arī savu kādu stāstu, dzīves stāstu par šo tematiku, tad pilnīgi droši raksti īziņas 266 77 272 vai zvani 679 691 31. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un labās ziņas saruna ar Ilonu Kviesīti, Kristīgā bērnu un jauniešu dienas centra vadītāji. Jau paspējām pārunāt uh, par to, kas tad ir šī te problēma, ielu bērnu problēma, lai gan es pieļauju, ka uh, pat Ilona varētu arī nepiekrist man. Ilona, dzirdi mani? Dzirdu. Vēl esi pie telefona, sirdsnieks, paldies. <laughs> Bet eh, arī par to, nu, kādā veidā tad eh, notiek šis darbs un, un cik izaicinošies pieļaujamies visi, kas klausāmies arī varam nojaust, ja vajag pieņemt, uzklausīt un, un ar vienlaikus arī atbalstīt ļoti burtiski finansiāli vai materiāli, pabarojot vai kā citādi ka, ka tas Jā. var būt ļoti izaicinoši. Bet tad vēl jo lielāks jautājums ir, kur tu rodi gandarījumu un kā tu vispār, um, nu, nezinu, um, rod motivāciju uh, šim darbam? Nu, mm, motivācija darbam, es domāju, <laughs> es domāju, varētu teikt to pašu tev, jā, kā, kā tev ir aicinājums kļūt par, būt, būt par priesteri, tā es domāju, ka man ir aicinājums būt uh, tur savā vietā ar mm. bērniem. Tas ir uh, skaisti ir teikts, aicināju jums būt <laughs> tajā vietā. Tā, tā lūdzu. Tas ir skaisti pateikts, kad aicinājums būt tajā vietā ar bērniem. Es droši vien, es domāju, ka tā arī ir, jo, ja tas nebūtu, ja tas būtu, tā kā, ja tā būtu tikai mana griba, <laughs> ne Dieva gribas, es noteikti nevarētu to darīt, un es nespētu, es man nebūtu spēka un man nebūtu mm -hmm, mm -hmm. <laughs> daudz kā cita. Jā. Un gandarījums, es domāju, ka viņi, viņi jau paši man arī paceļ spārnos un um, viņi paši man dod spēku. Nu, kaut vai, kaut vai samīļojoties, jā, un, un tā. Un, un, uh, bet kas, nu, protams, ka man ir draudze, man ir draudze, kur man ir kur es saņemu to stiprinājumu, kur es saņemu atbalstu, kur es saņemu. Nezinu. Nu, gluži vienkārši vakarēdienā saņemu spēku atkal nākamajai nedēļai, un tā, tā es dzīvoju. Nu, skaidri, bet eh, tad eh, kādi ir nākotnes plāni? Vai ir kaut kādi plāni attiecībā, es šeit domāju tieši uz šo centru un darbu ar jauniešiem? Nu, jau var plānot daudz ko, bet vai tā būs? Es domāju, nē, mums tāda īpaša plāna nav un vienkārši dzīvojam, kā mēs varam un, un cik ilgi varam. Un, un nu, tā. Bet kaut kādi mērķi, tā kā, nezinu, atrast, uzlabot un pilnve, piln, pilnveidot šo darbu vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, protams, nav? es, es aicinu, protams, nāk man brīvprātīgi un tā, protams, es to aicinu vai uh, jā, mums uh, gribās vairāk kā iet ielā un, un nest uh, arī tiem, kas nav atnākuši vēl pie mums, nest to gaismiņu un tā, bet tādi ir plāni, jā, tādi ir. Tādi, nu, skaisti. es domāju, ka uh, tas notiks drīzumā, bet uh, nu, mēs par to šobrīd tā kā domājam tieši, kad mēs jā, gribam iet ārā parkā un aicināt, un, jo tā mēs kādreiz esam darījuši arī, bet Tas ir aicināt uz centru vai? vai... Aicināt uz centru, jā, bet tieši varbūt šo te labo vēstu pastāstīt. <laughs> Un, un tad arī līdz ar to viņi arī var nākt. Jo ne jau viss, kas ir vēl, kā tu saki, <laughs> ielas, <laughs> ielas bērni vai nu, bērni, kas dzīvo, dzīvojās ārā, uh, kas, nu, kas nāk, vēl jau visi nenāk. Viņi nemaz jā. nezina, ja? Ne, jā, daži, iespēju. daži var, jā, jo mums jau, uh, atgriežoties pie jautājuma par pašvaldību, vēl ir tā, ka mūs, eh, nu, man brauc no, no visurienes uz, uz to parku atbrauc gan no kurciem, gan no jauniekiem, tagad no imantas brauc kā bērni. Nu, un, eh, nu, es visus, visi, visiem ir atvērts, tā kā. Mm, nu, nu jā, bet, eh, <clears throat> bet Es tā vienkārši domāju, tagad, nu, ja tie bērni zinātu par šo centru, nu, viņi, viņus laikam vajag arī kaut kā piesaistīt galu galā tajā, tajā vietai, jo pretējā gadījumā, ja viņi nesaņem, Jā. ko gribētu, tas arī nebūs motivējoši priekš pašiem jauniešiem, bērniem. Bet, bet nu, tie, kas atnāk, viņi jau pēc tam turpina nāk. Vienkārši tie varbūt, kas nezin, tie tā. Bet tie, kas, jo viņiem, viņiem patīk, mums ir tenis, mums ir futbols un, un hokejs un viss kaut kas. Un, un tā kā visi jau, kas atnāk, tiem arī patīk. Nu, skaidrs. Arī, nā. ir, ir ko darīt, citiem vārdiem sakot. Nav tā, ka <laughs> eh, ne, paliks eh, bez nekā. Ja? Nē, nē, ir ko darīt. <laughs> skaidrs. Jā. Eh, kādas mācības tu esi guvusi šajā darbā, ja tā var teikt, mēs tā kā pārlecam drusku uz citu tēmu, bet jau uz noslēgumu ejot, uh, Kas ir tās mācības, ko tu esi guvusi un ar kurām tu gribētu padalīties, kuras tu gribētu tā kā pateikt eh, sabiedrībai vai radio klausītājiem šobrīd? Uh, es palīdzu šiem bērniem, bet es esmu guvis mācību, kas katru situāciju izvērtē vispirms. Nav tā, ka viņš tagad pateiks, ka viņam uh, nav ko ēst, tad es uzreiz skriešu, jo bieži vien ir ka nav ko ēst, tas nozīmē, ka nav kas tāds garšīgs. Bet, eh, nu, tas ir tāds, bet vienkārši pār, nu, pārbaudu, nepārbaudu. Es vienkārši mēģinu tā runāt, ka tiešām saprotu, ka nav ko ēst. Bet, nu, respektīvi, es visas situācijas uh, izvērtēju. Es tā nav, kad uzreiz nu, tā. Tā ir mana mācība, jo kādreiz es tādu nedarīju. Es visiem pēc kārtas uzreiz. Un, <laughs> un tā, bet, nu, ka citreiz nav tik traki, kā, nu, jā. Jo ir tā sabiedrības daļa, kas saka, ka viņam vienkārši vajag, viņam pienākās, bet ir tādi, kuriem tiešām vajag un viņi klusē. Tā. Bet tā ir tāda diezgan skarba mācība, es domāju, kas Jā. ir gūta, vai ne, jo uh, Es pieļauju, ka katrs eh, kādreiz, nu, protams, nevar salīdzināties ar tavu eh, darbu, ko tu kalpojumu, eh, ko tu veic šajā brīdī, bet es pieļauju, ka ik pa brītiņam jau mēs dzirdam tos stāstus, kur nu, mani piekrāpa, es tā kā no labas sirds devu gan naudu vai vēl kaut ko, un mm. mani piekrāpa, un tagad es nocietinos, ne, nekādā gadījumā. Vai, tā, vai arī tavā situācijā nav bijušas tādas pieredzes, kad, uh, nē, es, es tā neuzķeršos vairāk, un pēc tam izrādes, kad, ah, nē, bet tur tiešām bija vajadzība, es vienkārši nu, pieredzes nē, tāpēc... dēļ eh, šādi rīkojos un... Jā, tāpēc jau es teicu, ka es ļoti daudz ar viņiem runāju, vai tiešām tā ir, jo kādreiz man tā bija, kad es, uh, man pašai nebija, bet es, nu, tā kā atdevu pēdējo, jo, nu, tā dalījos ar pēdējo, un tad uh, pasaka, uh, Nē, nu, tur ir mājās viņiem tikai makaroni, <laughs> tikai rīsi. Un es domāju, bet tu teici tikko, ka tev nav ko ēst. Jā, un tad es, nu, tagad es izvērtēju, vai tiešām ir tā, ka nav. Nu. Tad tava mācība būtu uh, tā vienkārši uz vārdu neticēt, bet pārbaudīt, izvērtēt. Jā, bieži vien nu, ir jau vecāki arī jau dažādi jau pieredzināti, ka visur var dabūt un iet tur, kur dabo, nu, tur, kur dod, tur vajag kā, ņemt. Un, un, uh, nu, jā, es ļoti skatos, jā, es jau apmēram zinu tās situācijas, zinu tās ģimenes, es jau zinu, kam tiešām vajag, bet kurš tur klusēs un, un tā, un, bet, nu, tad es vienkārši dodu. <laughs> Nu, tā. Mm, nu, nu, nu jā, jā, jā, jā. Bet uh, noslēgumā vēl tāds jautājums, ko tu ieteiktu cilvēkiem, uh, ko darīt vai kā rīkoties, lai veicinātu to labo? Bet kuri varbūt tās nevar kā tu izveido dienas centru bērniem, jauniešiem, vai ir kaut kas, ko var darīt? Varbūt uh, būt acīgākiem, ieraudzīt nu, cilvēku blakus. Es nezinu, bieži vien jau man liekas, ir tāda steiga, kad skrien ietu, bet varbūt kaut kur sēž kāda tur, nezinu, tantiņa vai nu, vienalga. Es domāju, ļoti daudz cilvēku ir, kuri. Um, man parasti saka, ka kā es redzu, bet es nezinu, kā man vienmēr trāpās kāds. Un es domāju, cik skumji ir, kad stāv kāds ar tantiņa, <laughs> piemēram, jā, un prasa zālītēm naudu. Vai, nu, varbūt cilvēkiem tiešām vairāk redzēt apkārt, skatīties. Un, un tāpat arī, jā, bet nevienmēr, <laughs> nevienmēr tie, kuri prasa, tiem tā kā vajag, bet nu prasīt, jā, dalīties, es domāju, jā pamanīt, runāties un dalīties, ja ir vajadzība. Nebūt jā, arī naidiem, jā. es tā saklausu arī. Jā. Mm. Sirsnīgs paldies Ilona Kviesīti par šo sarunu. Eh, par sarunu bija kopā ar Ilonu Kviesīti Kristīgā bērnu un jauniešu dienas centra vadītāja. Sirsnīgs paldies vēlreiz eh, tev, kad varēji tā sazvanīties un pastāstīt nedaudz par to, kas notiek, eh, ko tu dari. Jā, lūdzu. Paldies arī sev. <laughs> Jā, rādījuma arī klausītāji, e, sirsnīgi paldies arī jums, ka bijāt kopā ar mums šajā e, vakara stundā un varējām ieklausīties šajā nelielajā sarunā. Es ceru, ka arī tā liek arī mums aizdomāties par to, ko mēs varam darīt labu un kā mēs varam rīkoties vai būt acīgākiem, kā Ilona ir tu, kā Ilona to arī e, teica, bet šajā vakarā visiem vēlu, lai ir skaists uh, Atlikušais vakars uz tikšanos jau rīt. Atgādinu, kad rīt ir zib maratona diena diena, kurā vācam līdzekļus septembra mēneša, radio Marijas septembra mēneša izdevumu sekšanai. Ja vari palīdzēt, tad lūdzu atbalsta ar savu ziedojumu, jo pateicoties ziedojumam šo nekomerciālo radiostaciju, radio Marija Latviju, mēs varam arī strādāt un darboties. Vēlreiz milzīgs, milzīgs paldies tiem, kas jau ir noziedojuši Bet, ja tev vēl ir iespēja, tad eh, lūdzu, lūdzu, eh, neaizmirsti arī par eh, radio darbību, lai varētu skanēt gan šis un daudzi, jo daudz citi raidījumi. Kā ziedot? Ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv, atrodi sadaļu ziedot, un tur ir visdažādākās iespējas. Viena no tām ir ziedojuma tālrunis 9 000 67 69 ziedojo, zi, zvano pa šo numuru, tu ziedo 4 eiro un 27 centus atkārtošu numuru 9 0 0 0 6 7 6 9. Kopā mēs varam paļaujamies uz to, kad arī šajā mēnesī mūs atbalstīsi. Tiekamies jau rīt no rīta. Raidījums labās ziņas par aktuālo